Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару сёння выправляемся на шпацыр каб пазнаёміцца з мінскам музыкантам удзельніка гурта лсп Пятра клюева вітаю Пётр увітаю дуже вітаю вас вельмі рады цябе бачыць це тут столькі узаемна столькі справы столькі гастролю што мне просто пашчасціла што далося цябе так. ведаеш перед тым як непасрэдна рушым па тым маршруце які сёння прапануеш э, маю шэраг стандартных пытанняў якія заўсёды з якіх заўсёды пачынаю шпацыр сам ты нарадзіўся не ў мінску ці я нешта блытаю нарадзіўся ў горадні а Гродна, горадня Гродна, ну, так. Дзя, так. Дзя, дзя, дзя, 1989 годзе ад нараджэння Хрыстова, так. А сваё першае знаёмства з Мінскам памятаеш? З Мінскам я быў дужа маленькі, здаецца, мне было 4 ці 5 год, 4. Так я жыў э, будучы маленькім ва Вроцлаве ў Польшы, з мамуль, мамуля туды там навучалася там. Але мы, здаецца, паехалі да маці майго таты, да маёй бабулі, яна з Мінску і гэта быў год 94 здаецца так так і менск мне здаваўся ну вялікім горадам шукаце бабуля з мінску э, таты майго маці так і нарадзілася ў мінску Т так так так так а у па матчынай лініі э, з э, гарадзеншчыны з польльшы так так так ну вось у адным інтэрв'ю было пазначана што ты ведаеш што крані да 14 так, гэта вось з боку маці это вось боку маці так так веда боку бацькі карані што тычыцца мінска да пачатку стагоддзя так ведаеш толькі што бабуля э, так. з, з мінску так так так так ну і яе бацькі яе тата быў таксама з менску вось э, але ўжо яе пра у дзе уже не ведаю не, не, не узгадаю А что тебе самога прывяло э, на пастаянное месца жыхарства Менск э, па-першае ну Менск это сталіца Беларуся я гадаруся тым што я Беларусь але па-другое э, моя мілая прыгожая былая жонка Вось я быў жанаты на дзяўчыне э, і пасля на адукацыі за мяжой вярнуўся таму што быў закаханы у дзяўчыне яна жыла ў менску і таму мы жылі тут то есть вярнуўся толькі таму что э, першае гэта я б сказаў ну каханне плюс патрыятызм <laughs> патрыятызм каханне каханне патрыятызм вось так бы сказаў так ну ты жыў і в Італіі і в Аўстрыі так. прылетаў так адлятаў э, празменск дарэчы кожны раз нават калі я запытацца калі што ты адчуваў калі самалёт э, прыземляўся ў мінскім аэрапорце почему так разумецеш доўга не было там па паўгода не было так, так, так. ну канешне роман канешне романтыку ведаеце шмат хто э, можа здзівіцца гэтаму але я такі дужа наіўны романтык я ну люблю сваю зямлю ведаеце яшчэ таму я не раз казаў дарэчы інтэрв'ю таму што ну мяне чакалі бацькі я любілі і чакалі таму гэта дуже звязана пачуццё радзімы звязана з тым ці чакаюць цябе дома калі у цябе ў сям'і ўсё склалася у цябе была любоў у сям'і сапраўда тваіх бацькоў тады цябе можа ты больш любіш сваю радзіму тому што гэта павязаныя рэчы я так лічу так атрымліваецца што многія з'язджаюць і не вяртаюцца таму што іх тут ніхто не чакае мне здаецца можа і так Таму што ну так атрымалася там што людзі ўсе розныя і ў некаторых божа бацькі просто былі больш ну сухія чорствыя людзі якія не мелі такіх пачуццяў можа нейкіх так розныя ж людзі розныя э, лёсы і таму так атрымоўвалася мне здаецца што больш тыя хто з'ехалі так яны просто не мелі нейкай хатняй можа такую вось сітуацыя якая іх вабіла каб вяртацца Ну гэта маё асабістае мой асабісты досвед таму я не ўпэўнены ці гэта канстанта сусветная <laughs> але так мне здаецца адсотак ці можа сказаць што па-сапраўднаму любіш мінск а ведаеце нават я б сказаў так что я сам нарадзіўся ў горадні я уже казаў але такая сітуацыя зараз калі я між гастролямі э, на перапынак прыїджаю горадню наведаць бацьку маці на джеэнжу уже пакінула гэты свет дзень у горадні я магу быць прагуляюся ля замка у катедра касцёл бернардынскі дзе я вырас пагляджу на месце дзе мне былі першыя пацалункі але потым я гляджу што мне ўжо сумна другі дзень таму што тэрыторыя не такая вялікая і хочу вярнуцца ў менск фактычна мне менск стаў ужо амаль як родны горад тут уже нарадзілася мая дачка яна ну, ўжо ты... менчучка яна <laughs> <laughs> ўжо з менску а ты так. можна зваць менчуку амаль яшчэ конечно я ну я і гарадзенец і меншук я б так сказаў праз э, праз дэфіс на ну, такім разе А хто такі меншук ці магчыма даць характарыстыку гэтаму паняць напэўна цяжка але я б сказаў што чалавекі цалкам асан... жыве ў Мску нарадзіўся А можа нават не абавязкова нарадзіўся а жыве ну, але цалкам асэнсоўвае яго гістарычную спадчыну разумее э, вартасць Мску і разумее які Мск ёсць сапраўдныя які не а А як ты зразумеў, што значыць які мінск сапраўдны які гістарычны мінск А калі ведаць гісторыю свайго горада так таму што аднаму чалавеку ён жыве і яго цікавасці гэта як там пражыць дзень перадоліць нейкія цяжкасці ну, жыццёвыя бытавыя а іншага чалавека ёсць пытанне А што гэта за будынак а калі яго пабудавалі А які гэта год А чаму А як што і вось мне падабаецца гэтае рацыо чалавека калі ён цікавіцца тым дзе ён у што і як <laughs> ну, вось ты вельмі шмат э, скажу падарожнічаеш можна так ну, сказаць так, так. Э, вяртаючыся мінск можна вуліцах адрозніць мінчука ад не мінчука ведаеце ну гэта соткаў можа 40-50 магу памыліцца <laughs> я канешне ну не маю экстрасэнсуальных здольнасцяў але псіхалагічна ну не ведаеце не ўпэўнена ў гэтым 50 на 50 якія прыкметы гэтых 50 процентов у Ну ведаеце калі чалавек гуляе па цэнтры напрыклад і бачна што Окей мог бы так адрозніць напрыклад калі чалавек адпачувае побач нейкім больш гістарычным будынкам э, тады магу вынесці адсотак вялікі што гэты чалавек асэнсоўвае чаму ён там бо гэты будынак такі і ён там адпачувае калі чалавек сядзіць недзе там ну у іншым раёне то але зноў ж такі людзі розныя ну, это... Так, так я не магу гэта такое зараз такое цяжкае пытанне задалі трошки такое з інтрыгай э, таму стосоткаў адказаць не магу канешне вось ці паміж гэтымі пералётамі пераездамі калі ты ненадоўга э, вяртаешся ў мінск ён у твае вось ад'езды прыезды ён якім чынам мяняецца ці ты не заважаеш не паспяваеш заўважыць ну мне трошки есть такая праблема я чалавек дужа пазітыўны дужа аптымістычны і калі я недзе знаходжуся то то сам ствараю навокал сябе гэту ауру і атмасферу менавіта нейкага пазітыву і канструктыўнай думкі. І таму там, дзе напэўна я прыходжу, там і стараюся, каб нейкая была э, пазітну пазітыўная энергетыка бачыў людзей, калі ну, может зараз я нейкі не супермен, <laughs> я не пра гэта просто ну я нейкі стараюся ўсё бачыць больш пазітыўным святле і таму кожны раз там, дзе я стараюся, каб трошкі было людзям лепш весялей, Вось, як артыст стараюся таксама і сяброў сваіх там неяк павеселіць таму калі я ў кампаніі гуляю менску распавяду пра нейкі будынак э, як там што а вось гэта месца такое ў менска вось там адбылося тое вы пра гэта ведалі і таму я нават цяжка сказаць аналізую гляджу з боку а зараз турыстаў больш становіцца гэта дуже канструктыўнае вось рашэнне ўжо 30 дзён без віз вы ж ведаеце так? так, так. таму э, я аптымістычна гляджу ў будучыню і бачу што менску ўсё больш больш больш прывабны і канструктыўны і пазітыўны для турызму і для правядзення часу Ну што тычыцца непасрэдна прапанаванага табой маршруту для шпацеру да яго звернемся праз некалькі хвілін нагадаю што сёння са сваім мінскам назнаёміць музыкант Петро клюев нумар для смс 97 05. hummingbirds go coming on. Do they make their way down south? Find a place that's warm. I'd like to. side Мінская брукаванка. Вяртаемся да прагулянкі па мінску кампаніі з музыкантам, удзельнікам гурта ЛСП Пятром Клюевым. У самы час вярнуцца да першага адрэса ў прапанаваным табы маршруце валадарскага 7. Што цябе звязвае з гэтым адрасам? Пабудова канца 19 стагоддзя поправ калі так, так так так 1860 третий паверх буду будаваны ў 1917 так, э, так. тэатрам Масіма горка так. была сінагога так что тебе звязвае з гэтым э, так атрымалася што праз нейкія абставіны я там жыў не адзін год здаецца самы які вымушаюць чалавека жыць на валадарскага будынку конца э, ну, незвычайна жыццё там і все абставіны незвычайныя так і там вось быў выдатны балікон э, які на вуліцу вось выглядаў таму там часам некаторы можна было вечары паназіраць за людзьмі я просто люблю назіраць за людзьмі таму для мяне як для кампазітара аўтара музыкі і выканаўца гэта дуже цікавы занятак а там дужежа людзей шмат ходзіць і ну гэтая адрэса першая вуліца ну старая так і на там будынкі захаваліся 19 18 стагоддзя і я просто такі чалавек што я люблю менск цалкам агулам але але я магу жыць толькі на старых вуліцах мне падабаецца менавіта максімум што я сабе дазваляю гэта э, сталінскі ампір кватэру для жыля адмыслова ну так атрымалася так з варыянтаў якія былі конечно ж я выбраў там столі вышынёй э, ведаеце калі ў сталінцы гэта 3 з нечым ёсць сталенькі 390 а там столі вышэй за 4 метры просто сябе адчуваеш як у касцёле <laughs> нейкім прачынаешся цудоўная акустыка і як бы калі там бярэш прышні спрыймаеш душ а, просто пачки як мяняў драбіна а у хаце стаяла драбінка і просто гэта ў тым яшчэ больш містычнасці увесь гэты працэс э, менавіта гэта недасяжнасць да гэтых лямпаў наша больш менавіта паддавала такой як бы адреналіну каб гэта ўсё змяніць там зрабіць пач памыць гэты там сцены там і даглядаць за кватэры ось ну наогул просто гэты стары раён мінета вуліца владарскага гэтая горачка яна несе нейкую такую атмасферу тому что побач праспект які дужежа шумны і Але валадарскага вуліца дуже ціхая. Але глядзі ціхая, але э, да трэба было браць месца сабе для жылля э, турма. Так, э, фабрика так, так. так. дзяржзнаку так, насупраць верховны суд так, так. таварыства спажыўцоў так, так, ну, так, так, так, так, так, так. так у гэтым жа будынку абвесці бнр 18 так, ну, годзе так у суседнім у девятым так, так это один будынак фактычна ну просто такі там спарыны атрымоўваецца так я ну, равно не могу зразумець э, і сінагога яшчэ была так, так, так, побач. так бок такой ну ведаеце э, дзіўныя людзі жывуць у дзіўных месцах <laughs> так атрымоўваецца гэта доўгая гісторыя тады ж адна з моих сябровак просто вось э, запрапанавала гэтае месца што вось здаецца ў аренду кватэра і я скарыстаюся гэтай магчымасцю і як чалавек культуры і чалавек незвычайны хацеў мець незвычайнае месца жыхарства быў гатовы трошкі больш плаціць каб менавіта э, жыць там Вось і там у мяне калі я жыў шмат людзей было ў гасцях знакамітых музыкаў мастакоў і э, у гэтай кватэры шмат менавіта здзейснілася культурніцкіх менавіта кампазітарскіх і і у гэтай кватэры я напісаў дарэчы сінгл люблю ціках а свой апошні ну, шмат песен і зараз з гуртом якімі працую дзе таксама я меў некае ну дачыненне да аўтарства нейкіх аранжыровак і мелодый і мінулае яшчэ вось мае беларускамоўныя песні шмат шмат цікавага там менавіта стваралася і шмат цікавых гасцей таму гэтая кватэра мае энергетыку на жаль я уже пераехаў з некаторых абставінаў у іншае месца а Ну гэта доўгая гісторыя Чаму, Вось, ну, прыйшлося пераехаць так таму што некаторыя даведаліся што там жыву менавіта прыхільніцы творчасці і цяжка стала жыць так ну так сцены абмалёўвалі ну сардушкі камітым балконам крыча сардушкі ну нават так так крычалі пеця пеця ну суседзі канешне гэтага не разумелі <laughs> прыйшлося да ну тлумачыць не было часу як бы ну я просто чалавек больш дыпламатычна зараз я пераехаў і захоўваю сваё месца жыхарства цалкам інкогніта гэта дужа таямнічая рэч пра якую веда такі мой адрес такі можа мы да моя дачка і некалькі яшчэ моих знаёмыхніцы э, ведаю что ты з'ехала толькі по-ранейш мы там крыча не думаю что на уже ведаюць потому э, что думаю суседзі з балконовых паведамілі про гэта так, так, так. А калі казаць пра нейкія містычныя абставіны, улічваючы дзе знаходзіцца э, гэты будынак, ці не даводзілася сустракацца з нечым з таго я разумею містычным так вот тым та і вот дзіва ведаеце я ведаеце мне падабаецца вось энцыкліка на пала другога фідес этрацыо вера і розум так я чалавек веры я чалавек заганны але веру у вышэйшае у духовную веру ў бога і веру ў нейкія вышэйшыя сілы Але пры гэтым я чалавек цалкам рацыю і навукі. Я таксама люблю ўсё аналізаваць, люблю астрафізіку, астраномію, навуку і гэтак далей. І але ўсё ж такі і кожны раз калі рацыю хоча ну, вось прынізіць гэтае пачуццё духоўнасці што вось гэта ўсё хімія гэта ўсё Ну я здаюся як бы так таму што рацыя хоча прынізіць гэта ўсё але часам ну ты сустракаешся ўжо ці з нейкімі пачуццямі з нейкімі перажываннямі хваляваннямі якія сапраўды цяжка апісаць цяжка іх неяк данесці проста вось праз навуку і тут як бы у э, Э, духовна э, ну я веру што ўсё ж такі нешта <laughs> напэўна існуе што не цяжка растлумачыць але ў гэтай кватэры на дзіва што ёй больш за 150 год я не адчуў нічога абсалютна нейтральная энергетыка бо часам ведаеце кажу будучы чалавекам навукі ўсё ж такі я заходжу ў кватэру да некаторых знаёмых ну, адчуваю нейкую энергетыку негатыўную ценькі халадок я адчуваю што ў гэтай кватэры нешта было нешта тут не так а Э, можа гэта нейкія мае дзіўныя супрастышы як кажуць на ангельскай мове так то ну забабоны кажучы по-беларуску так але там дужа энергетыка нейтральная у гэтым доме вось і дворык там таксама дужа мілы Э, дзецям там ёсць дзе пагуляцца там там але, сем... там же, але там же на гэтых арэлях дзе дзецям ёсць пагуляцца так. там же па вечарах ну, не ведаю як а э, зараз, не. але там мне... насупраць верховны суд часы, э, <laughs> там акурат такі збіраліся аматары не зараз там, там дужежа ўсё па-каталіцку так. <laughs> так там насупраць верховны суд там дуже дарэчы было бяспечна мне падабаецца што чым цэнтр Мску мне падабаецца што наогул менск бяспечны горад я магу параўнаць яго з іншымі сталіцамі Еўропы ён дуже бяспечны але але асабліва цэнтр ну просто можна ну, ведаце спать на вуліцы ну на лавашцы як бы ну ніхто вас не пакрыўдзіць асабліва там вось на валадарсках гэтых дворыках там і нават на паркоўку заўсёды было месца для машыны таксама ж дуже дзіўна як бы так там што нас шмат людзей э, з'яўляюцца аўталюбіцелямі як кажуць mm -hmm. і таму у цалкам э, таксама мінчукам зараз пра разрадыё калі нехта вось думае дзе ж бы ў менску цікава пашта знайсці кватэру з прыгодамі такімидарскага на валадарскага або наогул на вуліцы валадарскага бо там таксама ніжэй калі бліжэй там да вуліцы кірава таксама там вельмі такая яна вось разумееце як бы на цэнтральная вуліца але там ціха побач праспект на ім шумна адыходзіш 20 метраў там уже ціха як бы ты ў цэнтры то але не ў шалёным гэтым веры ну, так там і побач нібыта звалася такая шумная неміга так і побач а, там гатэль мінск так. наш выдатны дзе вышэй ідзе польскі інстытут так, так, так. і тут так мне падабаецца што быццам бы як бы ты ў цэнтры то але ты не ну, як бы тут... буржуазным цэнтры ну прабачце так але кожны чалавек мае шанецы права імкнуцца да нейкага больш такога тубыось цікавага жыцця таму што канешне можна жыць там дзе атрымоўваецца але вельмі раю менчукам гэтыя старыя вуліцы вось менавіта гэты бок ён дужа дужа цікавы зробім невялічкі перапынак вернемся да мінскіх адрасоў Петра клюева праз некалькі хвілін нумар для смс 9705 у горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадваю, што сёння са сваім мінскам нас азнаёміць музыкант Пётр Клюю. Далей ты прапануеш э, Пётру завітаць на вуліцу рэвалюцыйную непадалёк. Так. А калі зусім дакладна, то гэта дом нумар 9, ранейшы адрас Койданаўская 7, яшчэ так. на пачатку 20-га стагоддзя так. там так. месцілася э, гасцініца Круковска. Так. Зразумела, так. што ты не пра тыя часы, я так разумею, хочаш загадаць. Так. А што мне цябе <laughs> прыводзіць ці прывяло, напрыклад, сёння да гэтага дома? Першае, э, так званы легендарны чырвоны дворык. Вось ён там знаходзіцца вось гэтая брама там ёсць так такая на скрыжаванне дзе камсамольская э, зараз і рэвалюцыйная не памляюсь гэта быў першы двор які э, так э, не так давно абжылі пачалі так, так культурніскі так, так, так. я там адзначаў сваё чвэрць стагоддзя там у мяне быў канцэрт калі мне было 25 год я яго забраў біток ну, такі культурніцкі так так там была інтэлігенцыя і людзі розныя прадстаўнікі розных <laughs> вось пластоў сацыяльных дзве піраміды кажуць мо вось і а, ну месца куды можна прыйсці на сёння просто там адпачыць паразмаўляць правесці інтэлектуальную нейкую размову і ты да, працоўную размову вось і гэта именно таксама месца вось гэтыя вось як бы две вуліцы там дзе інтэрнацыянальная рэвалюцыйна і камсамольская якая іх перакрыжоўвае вось таксама яны просто ведаеце канешне э, у кожнага свой густ так на архітэктуру гэта безумоўна а але для мяне сапраўдны менск гэта вось той менск менавіта з вузенькімі вулачкамі это менск э, дэфіс вільня это менск вось такі маленькі які не пафазны не шырокі я не бачу я паважаю у але не бачу пры суперпрыгажосці ў шырокіх праспектах у гэтым пафазе где там менавіта вось там вялікія вуліцы гэта ўсё гэта ну так табе ж аматаршчына як бы ну менавіта гэтых вялікіх праспектаў але ж сам казаў я у гродна магу адзін там два дні ці адзін ты вопліскаў дзень так. пасля мне не, не хапае архітэктура выдатна камунікацыя камунікацыя таму што людзі Uh, просто атрымоўваецца, што Менск па насельніцтву, Ну, ведаеце што наогул менск это унікальны горад насельніцтва менску 2 э, атрымаў зараз агламерацыі 2 мільёны 650 тысячаў чалавек 2600 у 1939 годзе насельніцтва менску было 200 тысяч чалавек у рыме у 39 годзе насельніцтва было два з паловай мільёны сёння но 4 у часы хрыста рым быў мільён mm -hmm. зараз э, у 30 быў два з паловай зараз 4 у а Менск у 39 быў 200 тысячаў зараз ператварыўся ў 2 мільёны 600 тысячаў гэта просто мега нездаровы рост потому что э, ну так атрымалася так тому что вось насельніцтва пачало сталіца просто ну, не вытрымоўвала э, э, это вельмі вельмі цяжкае выпрабаванне выпрабавання для гораду потому что осло таксама яно было там насельніцтва там 100 тысячаў зараз на 300 усе гарады у еўрапейскія сталіцы павялічыліся за ну за мінулае стагоддзе ну там у два-тры разы у два разы а Менск у у колькі ну палічыце А чым, таму... ты, а чым ты звязваеш такое вось э, э перасяленне ў сталіцы Ну гэта імкненне больш зарабляць імкненне э, нейкага руху На жаль э, можа што менавіта ў нейкія часы укладывалі у у галаву людзям тое што калі ты жывеш не ў горадзе а ў правінцыі то ты не дасягнеш поспеху і людзі імкнуліся там дзе больш людзей дзе больш гісторыю то акурат найбуйнейшыя дзеячы беларускія яны акурат э, так не з мінск а абсалютна таму што я якраз такі бачу больш эм, рэфлексію там дзе не шмат людзей там што калі я асабліва пішу музыку я люблю рух канешне то люблю цывілізацыю але калі я э, ну больш пішу музыку на прыродзе не ў менску за горадам я выязджаю або там у горню на дзень або недзе ў падарожжы там дзе не шмат людзей то потому что я не бачу як бы на цябе у мегаполісах шмат рэча уплывае ты едзеш по вуліцы там цэнтральна на цябе гэты макдональдс кFC гэтыя ўсе надпісы яны неяк на цябе ўплываюць давяць на цябе так? у нас мне, здаецца, ты... это не так і шмат так забруджаеш як бы у тебе забруджаеш твое забруджаецца твоя тэр як бы твоё ўспрыманне то як бы калі едзеш глядзіш на лясы глядзіш на дрэвы ты больш канструктыўна можаш падумаць пра нейкае нешта такое так так больш вось тое што як бы ну сапраўды там там а тут на цей ўплывае маркетынг вот так у менску дарэчы не так дуже шмат рэкламы як так? у іншых сталіцах Еўропы Вось і просто ў гэтым то нюанс што як бы э, чаму так таму што у менску больш людзей колькасна у горадні насельніцтва 290 тысяч у менску 2600 2 мільёна 600 і таму тут сустракаеш людзей ты ж галоўным яшчэ акрамя архітэктуры дасяненнем менску это людзі Ну, гэта бадай, што іншыя ну, музыкі але да гэта хачу канешне звернуць таму вось вуліца менавіта а вось гэты чырвоны дворык ён э, э, з'яўляецца такой акумуляцыяй ты сустракаеш там паэтаў э, нейкіх крытыкаў да і звычайных людзей звычайных маіх сяброў я таксама звычайны чалавек стоп я зараз не хацеў неяк бы уже дзіўна гучыць неяк так я, я звычайны хлопец горадні вось просто што сустракаеш э, чалавек ад нейкага якога там не бачыў 5-4 гады гуляеш там і ціха спакойна ну, в гэтым дарэчы не мінск вельмі зручны калі ты давно не быў напрыклад у мінску там ці на адпачынку ці яшчэ так, недзе так. і калі ты хочаш з якім пабачыцца не абавязкова тэлефанаваць пісаць сустрэнешся выйсці на так, кастрычніцку <laughs> на праспекце абавязкова там побач цэнтральны так і вось гэта мекка наша менская просто там дзе сустракаюцца людзі і э, з акадэміі музыкі і з палаты прадстаўнікоў і людзі з э, розных і розна нейкія прадстаўнікі меншасцяў розных гэтых рухаў э Э, готы эма як яны называюцца так, так нават так. не ведаю так тыбо сустракаецца інтэлігенцыя можа стаць э, чалавек з акадэмі музыкі а побачнікі там панк рокер э, у э, чорнай вопратцы так за ракезам таму вось э, ну гэта я уже перапрыгнула цэнтральны <laughs> так на нашу пераскочым з былі на рэвалюцыйнай 9 тут же неподалёк яшчэ адзін адрас браны табой для сённяшняй экскурсіі так. назовем гэта так гэта інтэрнацыянальная 27 так так так як падае вкіпеды гэта унікальны аб'ект міжнароднага значэння ну ты ж не абіраеш простыя э, э, <laughs> разумеш ну, так атрымаць там ёсць дворык у якім стаіць сцэна восьось побач э, там стары кляштар здаецца калі не памыляюся базыльянык кляштар 16 стагоддзя восьось там зараз музычная школа восьось і туды будзе хадзіць моя дачулька займацца музыкай а, і там выкладае шмат маіх знаёмых таму і будзе туды хадзіць дачулька ну <laughs> ну не просто давяраю гэтым людзям і прыгожы гістарычна там жыў манюшка станіслав кампазітар наш легендарны і там ёсць просто сцэна во дварах дзе я шмат год выступаў праводзіў невялікія канцэрты дзе таксама акумулявалася інтэлігенцыя і людзі дзе мы адпачывалі і пісалі музыку і часам наши там размовы маглі да пятой раніцы быць там у суботу у нядзелю там не ў працоўныя дні мы там маглі там кампаніі да пятой раніцы сядзець і просто прыдумляць нешта марыць э, думаць мець нейкія мэты і вось 20 мінута сёмы гэты адрес там дворык он адразу там ідзе Вось як э, атрымоўваецца палац рэспублікі паркоўка і там адразу вось ёсць некалькі арак якія вядуць увагу ну, што можа прасці нават э, слухачам зразумець калі скажем э, за канцэртнай залей э, верхні горад так так так так так безумоўна так так так вось там і таксама мне падабаецца што там ціха ты ў цэнтры але там ціха Таму што люблю рух, але мне падабаецца ад руха гэтага схавацца вось, і пабыць у гэтым як бы нейкім такім. Там зараз адчынілася вельмі шмат кавярняў, дарэчы, у новым будынку, які побач з школай стаіць гэтай музычнай. Вось. Ну і ў самой музычнай школе э, там проста заходзіш і э, гэтыя сцены, 16 стагоддзя яны там два метры здаецца ну там і там дуже дарэчы зараз температура там была плюс 35 сёння учора а зараз там зайдзеш у будынак і там холодненька там ось выдатная атмасфера вельмі такая намоленая эм, ну духовнасць так там адчуваецца што быў кляштар і што месца мае як бы ну незвычайную энергетыку там што я веру ў то што калі нейкім месцы шмат думак пра нешта шмат таких больш пазітыўных там энергетычных пасылаў там яно такі захоўваецца так? музычная школа этому не перашкаджае як думаеш яна гэта падтрымаю дарэчы гэта ну канструктыўна было або гэта зноў вярнуць рэлігійнай але ўлічваючы тое што нас як бы э, ніколі не было варфламеевскіх ночаў у нас вельмі канструктыўна сюды камунікавалі у нас быў ну верацерпімасць была з часоў вКл і пратэстанты каталікі і праваслаўныя сябравалі не было асаблівых у нас раздораў бо гэта быў будынак грэка-каталіцкага одну ну, базльяны ну, гэта грэка-каталіцкі ордэн але ў свой час як бы быў і праваслаўны і быў каталіцкі зараз канешне каб ну як бы не было якіх раздораў вот тут уже лічу як бы ну канструктыўна што там іншая духовная дзейнасць якая каб не было крыўдна ні каталікам не праваслаўным што яно не тых не тых яно належыць музыцы што дужа дарэчы блізка да духовнай рэлігійнай справы вось і дзеткі там вучацца і ты заходзіш у гэты калідор і ты бачыш гэта такія містычныя столі вось кляштарныя і і гучыць там з аднаго акенца бах з іншага гучыць там вівальдзі з трэцяга там дворжак эм, і з чацвёртага агінскі і гэта я лічу сама канструктыўнае так, э, адчува нейкае месца сілы нейкае ну так. канешне да музыка вы што гэта я магу пра гэта напішу напэўна не адну кнігу ну трошкі пазней не зараз яшчэ пакуль што малады трэба спяваць выступаць гастролі <laughs> але потым бо гэта моц якая лечыць якая будуе якая знішчае сцены і будуе маса мосты. Зробім паузу, працягнем знаёмства з мінскам Петра Клюва праз некалькі хвілін. magic Мінская брукаванка. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў працягваецца прагулянка па мінску з якім на сёння знаёміць музыкант удзельнік гурта лсп пётр клюев далей у маршруце пазначен адрас плошча свабоды ізноў жа далёка не даходзімся ад так, папярэдніх так, так. што цябе э, яднае цябе і плошчу свабоды э, ну пачнем з таго што я дуже люблю свабоду <laughs> свабода гэта такое дужа высокая вартасць і другое дужа рады э, гарадской ініцыятывай тое што там адбываюцца канцэрты у класічнай музыкі святы э, нацыянальных меншасцяў я ў гэтым годзе выступаў на дне швецыі Вось так там на плошы свабоды там адбываюцца джазавыя вечары дзе фактычна ўсе мае калегі джазавыя музыкі з якімі я шмат год працаваў я быў такі рады калі я седаў у самалёце белаві адчыняю вось часопіс і што вось там на гэту суботу выступае той той мой сябр джазавы там выканаўца у наступну то я бачу там у гэтым высокую духовнасць і ну некае павышэнне мастацкага ўзроўня агулам гораду калі чалавек кожны чалавек мае магчымасць прыехаць у суботу кожны амаль выходны і паслухаць на плошчы свабоды джаз або класіку Таму што гэтая музыка яна стаіць у сацыяльнай пірамідзе музычнай ну дужа на базе і гэта аснова класіка і пасля яе ўжо джаз то это музыка якая стаіць ну дуже высока ў духовным духовным аспекце і менавіта гэта атмасфера того что там это адбываецца кожны выходная ну дуже высокая вартасць і другое гэта ратуша якую дзяку Богу лад адбудавалі таму што гэта магдабургскае права гэта не чыннік і паказчык таго што гэта еўрапейская вось краіна што мы частка еўрапейскай гісторыі так я здару ізну жа 2 мільёны 600 так ты казаў так як думаеш колькі ну вельмі цяжка я разумею такое пытанне uh -huh. просто ўсё знікла можна адказваць калі што э, так калі проста прыкінуць на тваю думку з гэтых э, двух мільёнаў 600 то Э, колькі разумець такое магдыбургскае права што гэта значыць для <laughs> беларускай сталіцы но ну, калі не так не такі вялікі адсотак то я маю надзею што ў будучым это будзе ўсё больш і больш адсотак таму паволі ідзе інкультурызацыя насельніцтва э, табе ж ну права на сакім назна ну калі хто чуюць нас зараз гледачы гэта права но самакіраванне слухач это прывык да гледачоў у нас слухачы так. так, канешне так так так э, права на самакіраванне калі частка падаткаў застаецца ў горадзе а не даецца не аддаецца перадавалася ў казну княства і э, магчымыя ну як бы юрыдычныя змены менавіта які ну, працавалі на тэрыторыі гэтага гораду так вось і таму здаецца менск 1599 год калі не памыляюся то калі не памыляюся так восьось магдыбургскае права і менавіта што вось плошча свабоды там ну, стаіць гэта ратуша ўсе вось асабліва з рассіяй калі турысты так яны вось прыязджаюць і я паказваю распавядаю вось з гонарам паказана плошчу і таксама касцёлы храмы якія там стаяць Прабач, які ты год назваў? 1599. 1499. Прабачце, прабачце, калі ласка, літаральна адна літра так. Таму, што, прабачце, памятаю, так што горад не 1600, памятаю, што горад не 1444, а вось Менск, так, так, на 100 год памыліўся, выбачаюся. А, і а, як бы вось у ніякім разе не з'яўляюся візантым, візантыяфобам, так, то бишь, я люблю візантыйскую культуру, усходнюю, але калі мы станем на супраць ратушы і паглядзім на будынкі, ратуша з правага боку каталіцкая базыліка на сценшы Марыпанны з левага боку слоства духа які зараз адбудавалі дзе філармонія таксама і далей у Э, вось касцёл з такога зэпа былі зараз архіў так э, ну ўсё гэта будынкі заходняй архітэктуры кажу яшчэ раз што не з'яўляюся візантывафобам <laughs> э, вось але менск архітэктура менску асабліва цэнтральная паказвае што побач ратушы ўсе будынкі што менск это абсалютна такі ж самы заходні горад заходняй цывілізацыі гэта прага які варшава які рыга даслаў э, паштоўку э, у Амерыку людзям які ніколі не былі ў мінску менавіта так, з так. выявай так. ратушы і mm -hmm яны прыйшлі просто в захапленне <laughs> паня яны так, просто калі так, так. бачыць Беларусь Республіка Беларусь яны паняць не мелі што ўвогуле мінскін можа быць такім што ёсць такое канешне перш ўсё Мск гэта не гэтыя шырокія прышпекты а гэта вось гэтая плошча гэта гэтыя вузенькія вулічкі якія адыходзяць ад яе герцана і гэтак далей ну зараз далей гэта былі вуліцы дамініканская бернардынская гэта дужа прыгожая назвы так гістарычная і акадэмія музыкі знаходзіцца на плошчы свабоду у нас Беларусь парадзіла выдатную колькасць асабліва класіка класічных музыкаў, якія з'ехалі за мяжу зараз праславляюць ну, нашу краіну граючы ў аркестрах уро на розных кантынентах але шкада што з'язджаюць Ну некаторыя застаюцца некаторыя з'язджаюць гэта як хто сам выбірае разумеецца але ўсё роўна я веру што кожны чалавек з'язджае нас беларусі будучы беларусам вязе частку беларушчыны туды дзе ён там і праставляе нашу краіну і таксама гэта выбор кожнага чалавека кожнага гому сапенса яшчэ адна плошча сёння абраная для прагулянкі гэта плошча перамогі а так. тут што а так ну пачнем з таго так мы трошки вось пакідаем гэта ўжо самы гістарычны цэнтр mm -hmm. спускаемся трошки далей і э, ідзем праз сталінскі вось праспект сталінска кампіру менавіта дарэчы гэта калі не памыляюся адзін з самых вялікіх Так. аспекта ў свеце які ў стылі сталінскага ампіру А зараз такія вазы прыгожыя жоўтыя ну, <laughs> так, так, так, так, ну. мне падабаецца што ўсё ж такі у а, пры ўсёй велічыні гэтага праспекту ён не мае такой як бы як у москве такой вар'яцкасці ён усё ж такі застаецца якім сэнсе что ты можаш ну, калі там заторы коркі а, 22 гэта... гадзіны ну, як бы так вось дзені таму як бы і ўсё ж такі больш-менш спакойна то таксама няма гэтай вар'яцкасці як бы занадтай Ну і гэты гэтая плошча раней называлася круглая плошча так у свой час і таксама ў нейкі час яшчэ да вуліцы валадарскага я там жыў на плошчы перамогі так под літрай п под літрай п подзвігу подвигу народа так ось я жыў под літрай п здымаю таксама гэта было дуже дуже зручна ну, там таксама крутыя столі я быў там 390 так так але мне там на валдарсках былі вышэй там былі вось 4 недзе 80 можна метр вышэй і таму плошча э, перамогі яна таксама мае сабе в этих дварах нейкую такую вось э, спакойную містычную атмасферу дзе таксама можна трошки адпачыць і паразмаўляць і і як бы ты знаходзішся ў цэнтры горада але ўсё ж такі ціха ціха спакойна без без без вар'яцтва гэтага занадтага сталічнага <laughs> ёсць яшчэ э, два адрасы ты іх не прапановаў так а, э, калі што можешь пра іх не гаварыць але я, калі караценька я хацеў бы іх закрануць тому что у э, ну зараз патлумачу чаму гэта вуліца бяды 2б э, каржанеўскага дакладна дома не ведаю э, адрасы так, гэта як памят так, э, так я ведаю зараз зрабілі пэўны э, ну не, ну не пераварот ну не ведаю пераваротнікі ў добрым сэнсе э, хаця так. і праіснавалі нядоўга так што так, гэта так. за адрасы <laughs> ну гэта цікава так таму што ў свой час калі я такі пераехаў у менск атрымаў э, атрымаўшы досвед за мяжой я хацеў э, адначасова з музыкай займацца менавіта хостельскім бізнесам хостелы так тыш прымаць замежных турыстаў у нейкае абмежаванне не першым бы хто ввогуле хост я быў другі фактычна так абмежаваны абмежаванай колькасці гасцей з э, захаду так таму што сюды мне цікавіла каб прывабіць людзей у Беларусь павыпрывабіць э, турыстаў Э, у Беларусь каб яны паглядзелі якая наша краіна прыгожая што мы сапраўдная еўрапейская краіна дзе ёсць замкі дзе было магдыбургскае права ў кожнага горада і гэтак далей і таму па гэтых адрасах у так мяне былі два хостелы ў свой час так у Вось э, спынілася гэта праз юрыдычныя цяжкасці, але я маю надзею, што будучыні гэта атрымаецца можа зноў уже як хоббі мне адрадзіць. Але гэта былі цікавыя часы, цікавы досвед, таму я пэўна, што тую колькасць людзей, якую я запрасіў у Беларусь, якая прыехала, паглядзела, пакінула свае грошы у нашай краіне. <laughs> Вось, за гэта было ўплачана падаткі і гэтак далей так. І, гэта была добрая рэклама для Беларусі, нейкую добрую карысную справу грамадзянін я зрабіў. Але гэты адрас часы ну, каржаневска гэта уже дужа так далёка як бы на на скрайках менску а бедых это фактычна сурганова скрыжаванне так ну это было таксама адначасова ну, сурганова было блізка там беды да метро больш-менш а А, і як бы думаю, што гэта гэта быў цікавы цікавы час такое нечаканае пытанне вам раскажу прыемна здзіўлены бы што ну, потому что насамрэч ты стаяў что называется на старце гэтага працесу так, так, так, але зрабіў ставку на музыку тому что яна патрабавала часу трэба было шмат займацца сядзець за інструментам за раялем пісаць пісаць часу застаецца вельмі мала але ёсць адрес якога я не ведаю э, і ты вот таксама не прапаноў я хочу зачапіць один момант э, тому что горад гэта не толькі будынкі гэта і людзі як мы пры это казалі і і сустрэчы і я хацеў бы каб ты крыху узгадаў і расвеў распавіў пра сваю сустрэчу мінскую з геннадзем бураўкіным дзе гэта было так так геннадзь миколаевич буравкин неяк запрасіў мяне ён як здаецца его кухана жонка сёння яны ж ён жыў э, за акадэм кніга это акадэмія навук дом э, памятаю калі ён мне патэлефанаваў ты быў у вільні запрасіў мне на сустрэчу ж кажаш сказаў што вось у мне для цябе ёсць тэксты для тваіх песень некаторыя з іх былі нават 70-х гадоў надрукаваная яшчэ машынка і папера ўжо была жоўтая у тым ліку асцярожна лістапад вось мой такі хіт і памятаю калі я прыйшоў да яго ў госці таксама кватэра цікавая прыгожая высокія столі фотаздымки віселі дзе ён пераказ пераказваючы белавежскія пагадненні бушу старэйшаму калі вось разварыўся сядкі саюз Э, і гэта было вось у гэтым раёне акадэміі навук і ну, ведаеце цяжка пра гэта забыць я гэта буду распавядаць сваёй дачцы сваім унукам <laughs> выдатная сустрэча выдатны інтэлект і і я дужа удзячны лёсу што я ў гэты апошні цягнік э, паспевак быў скочыць і пазнаёміцца з гэтым чалавекам як лічыш усё многія з'язджаючы некуды на адпачынак ды да і мінску таксама асабліва сёння са з'яўленнем нстаграму фейсбука і гэтак далей все э, спрабуюць сфотаграфаваць все і коніка які скача на траве і, ну так і дэсерт які замовілі ў кавярні як думаешь ці варта фатаграфаваць менавіта на на на тэхніку альбо хутчэй запамінаецца то што фатаграфуецца вачыма застаецца у нас вачыма я крытыкую шмат на канцэртах людзі здымаюць на тэлефонах э, вось гэты апошнія секунды то на там хвіліны так яны я кажу пакіньце гэтыя тэлефоны паглядзіце нам у вочы і запамятайце гэты час таму што ну гэта самае кажу тэлефон можа зламацца і ў інтэрнэце нават можа выдаліцца відэо але гэта пачуць гэта эмоцыі якія вы можете зараз вось у атрымаць ну, вашым сэрцы у вашым розуме захавайце іх і таму ўсё ж такі менавіта фатаграфічная памяць там у галаве на самае галоўнае я так лічу экскурсію завяршаем але на развітанне маю некалькі пытанняў караценькіх якія ўжо не тычацца так. тых ці іншых вуліц хаця магчыма у часе адказу і можа звернеся да той ці іншай вуліцы чым для цябе мінск пахне альбо з якім з якім пахам асацыюецца у тым больш ты шмат дзе бываеш і аднекуль жа ну я напрыклад па сабе кажу я аднекуль прывожу той ці іншы пах ён застаецца таго ці іншага горада вось мінск чым для цябе пахне Менск для мяне пахне дрэвам дравнінай так таму што я шмат часу праводжу за раялем і за піяніна і вось гэты пах менавіта гэтага вось гэтых інструментаў бо калі прыязджаю здач дачцы час э, удзяляю менавіта так а вольны час іншы сижу за інструментам і таму вось асацыяцыі такія а колер мінска для цябе які Ну як ёсць э, канцэпцыя менс город сонца <laughs> залаты залаты залаты так безумоў смак мінска ёсць смак менску Я бы сказаў, што смак Мску гэта гэта э, нешта нешта салодкае нешта салод, салодзенькае такое вось. Ці ёсць нейкія месцы ў мінску які стараюся абыходзіць і чаму? Не такіх месцаў няма абсалютна. А помніка каму ці чаму на тваю думку мінску найперш не хапае. Mm. Ну шмат каму, але вось э, каб ты на першае месца. Каштусь Каліноўскі. Дзякуй Петру за экскурсію. Мне застаецца нагадаць, Дякую. што сёння са сваім мінскам нас знаёмы музыкант, удзельнік гурта ЛСП Пётр Клюю. Бывайце здаровы. Дзякуй.